Pantxika maitia gurekin, egunon? Egunon. Duela hogeita sei urte sortu zen kanaldude eta ordutik etengabe garatuz joan da interneta ere tarteko sartu da eta horrek bidea kulertzeko manera ere aldatu du eta orain mugarri berri bat ezartzen duzue kanalduderen bide luze honetan ez da pantxika maitia? Bai, eh, kanal kanalduderen e, eh, ibibide oparoa ipatu dugu gaur. Eh, Garaian eh, hasi ginen VHS uh, eh, kaseta batzuekin, mila bedatzen eta mazazpian egiten ginituen uh, eh, erreportaiak, emankizunak, uh, solasaldiak grabatzen ginituen VHS kaseta batzuetan, uh, aldu desokoan, eta horiek usten ginituen uh, ostatu batean edo um, batean, eta erritarrek hartzen zituzten, begiratzen etxean, eta berri zitzultzen beste batzuek begiratzeko. E, eh, asiratik eh, erritarrekin lan egin dugu, kanaldu den, eta batzutan erraiten zaukuten nahi dugu gehiago ikusiak izan. Egia da, bi mila eta zazpian izan zela bi horgunea hondi bat, interneten eh, sartu uh, baiginen eta webgunea egin baiginuen, baina jende hainitzek er, eta erritarrek erraiten zaukuten gu ez gira interneterat uh, erreski joaiten, gu ez dugu ordena gailurik, ez zaituztegu ikusten. Beraz, gure nahia zen gehiago ikusiak eh, eta partekatuak uh, izaitea eta biztan dena eh, orain ahal gehiago bada eta egun uh, boxen bidez, hor box kutsa horien bidez izaitea etxeko telebistan hori zoragarria da guretzat. Ara, horrek lan ikaragarria galde gindu biztan dena, lankide teknikoek badakite hortaz, baina zepoza gaur erraitea jendeari Ara, orange, buig edo frik ornitzaileen bidez, etxeko telebistan ikusten aldutela kanaldude. Eta kanaldudek eh, baduela jario bat, eran nahi baita, etengabeari dela, zazpiegunez, eta hogeita lau orduz. Beraz, egiten ditugun, eh, ekoizten ditugun eh, reportai, dokumental, gertakari, mankizun, talk kirola, hori guzia, ikusten aldu jendeak Etxiko telebistan, Euskaraz. Ara, eta SFR konpainiaren boxetan ere e, aukera idekiliteke fitesko kanaldude ikusteko, baita e, urririk den telebistan, TNT delako horretan ere, kanal bat erdiesteko bataian ziste aspaldidanik ere, ez, Pantsika Maitia? Bai, e, jan behar dugu aldude sokotik, beti, e, 2000 garen urtean, e, 2000 eta bian eta 2000 eta seian, esperimentazio laburrak egin ginituela. E, orain jaiten aldugu ere frantses gobernuaren uh, babesik gabe, eh, eh, zen onartua, baina uh, eh, ala ere intxiguak egin ginituen, behin sei asteko uh, esperimentazio bat, beste behin hiru hilabeteko esperimentazio bat, eta horreini zen bat laguntzaile eta parteak zaile urbildu zen uh, laguntzeko, ara, beren lanetik landa goizeko biakarte, arte, biakarte, bata biak arte, eta Ari gira hala ere, beti uh, bat ailan, baina hainitz, hainitz da, uh, eh, tente, tenten eh, izaitia. baita, telebista urririk uh, izaitia, gabe. antenak, genai du, uh, errepikagailuak ezartzeko, horientzat diru asko-asko behar litaike. Eh, antena bakoitz batentzat egun eh, mila euro, eta beraz hori segur da, kanaldudek ez duela bere gain arzen alko, eta eh, erri erriunek nahi balimadu kanaldude tentearen bidez zabaldua izan dadin ere, biztan diru laguntza handiak eman beharko dituela. Beraz, bo, segituko dugu batailan, e, horrekin bizigira, eta esperantza handiak eh, atxikitzen ditugu olako lekuko telebista parte hartzaile entzat. Nola nahi ere, hau ez da aurkeztu duzuen berrikuntza bakarra, izan ere kanaldude guogune berria aurkeztu du ere bai, ze berritasun atxemanen ditugu kanaldude puntu eusen. Um, lehenik um, diseinua bera, berritu dugu, fondo beltzarekin, jendeako beki ikusteko zer proposatzen dugun, e, lehentasunez, gero e, jendek galde egiten zaukuten ere zuzenezko jarioa emaiten duzue, eta aldiz ez da markatua eh, zet pasatzen den zeten horretan. Eta hor, ikusten ahalko da, tenorez, tenore, zer proposatzen dugun kanaldu den, hitzordu bereziak, hara, eta gero sailkampen lan handi bat ere izan da, erreportai guziak elgarrien ezartzen elkartzeko, dokumental guztiak uh, eh, elgarrekin, fikzioak, jendeak nahi bali madu hitzaldiak, uh, hainbat hitzaldi grabatzen ditugu, Euskarazko hitzaldi grabatzen ditugu urtean zer, eta horiek ere eh, ikusteko sail oso bat bada. Artxiboen, uh, artxibo zaharen ikusteko parada ere maiten dugu, eta gero eta gehiago emanen dugu ere. Eta baliatzen iz, uh, artean, balin badira jende batzuk, demora pixka bat balutena, baluketenak, uh, badugu lan handi bat egiteko uh, artxibo horien guzien eh, sailkatzeko, berriz, begiratzeko, erraiteko ia horiek zartzen alditugunez berriz eh, webgunean eta bar. Beraz badugu hor ekipi bat, ari dena, uh, eh, sinauriak bezala, baina baliatzen izala. Uh, sustut, Emeia balima duzue, hilabetean egun bat, edo aratsalde bat, edo etorri derat aski duzue telefona ukaldi bat emaitea, eta plazerrez agera eginen dauzuegu. Ara, deren edukia nahi edo zuzenean ikusteko parada beraz, egune berrian, eta preseski edukia ari girela, eh, horren inguruko gogoetak ere abiatzen dituzue, horren inguruko berritasunak ere ekarri nahi zenituzkete, eta eh, erran behar da, eh, astero bostoren eh, eduki fresko prestatzen dituela eta horrek eh, lan handiak alde egiten duela. Bai, astean bostordu freskoren eh, ekoiztea nimalea da. E, ara, eh, denetarik e, sartzen da hortan, batzutan ainitzez gehiago. Eh? Eta bai, eta ari gira eten gabe gogoetan publiko berrien ganat iristeko. E, hutsune bat badugu hor gazten arloan, eta ari gira prestatzen emankizun bat, irailetik goiti e, e, ginen duguna, prestatzen ari dugu, eta gazteri begira ere izaiteko eduki bat Euskaraz Eh, kanalduden egina. Mhm. Eta nolakoa alitaike aurrei zuzendutako emankizun berri hori? Ez dakite, Euskal Irratitan ematen aldauzki guztugun emankizun horren inguruko lehen e, eh, zertzela da, edo? Um, momentu zarigira bi animatzaileekin eh, lanean, eh, batek pixka bat pailasotik eh, badu eta nahi dugu atsegina izan dadin. Eta alde batetik eman uh, ikusterat uh, haurek edo gaztek egin antzerkiak, baita ere pedagogia ahloan diren uh, bideo kapsula batzu eta artetik historio batzu ere kondatu. Benen horrez gehiago jakinen dugu sartzean. Mhm. Aipatu behar da, zuen edukia sortzeaz gain, hainbat e, proiektuetan, e, eh, zuenezko proiektuetan, partai deziztela edo bazki deziztela, ezta? Bai, eh, agian jendeak eh, gutxiago ezagutzen du arlo hori, nahi baita eskualdeak eh, maiten eh, daukun diru laguntzalaren baitan, ko koizpenak laguntzen ditugula. nahi baita konkretuki, gure lujaldean norbaitek nahi balin badu filma bat, dokumental bat, fikzio bat egin, eh, laguntzen aldugu alde batetik materiala eh, prestatuz, bestetik eh, gure langileak, eh, gure langileak eskukaldi bat emanez, eta beste batzutan ere diru laguntzak uh, lortuz. Uh, azken adibidea da baino let, uh, eh, enitzek gogoan dutena, baina beste hainitz hainitz dokumental, fikzioetan ere uh, koiko Eta erran behar da, behin kanalduderen eskuetatik pasatu den proiektu batek, xantza gehiago duela gero, sinema ahloan hasteko, diru laguntzak uh, eskuratzeko estatutik, uh, zen ze, beraz, sinema ahlo hori kudeatzen duen eh, egituraren gandik. Eta ipatu duzuen beste egitasmo bat da, onjoenia gunean e, ikusentzunezkoari loturiko gune batera ikitzea, sail horretako beste eragile batzuekin batera. Zer da proiektu hori, Pantsika Maitia? Bai, eh, erriko etxeak badu proiektu bat, baina kanaldu derekin batean egitea ikusentzunezkoen polo bat. Egan nahi baita hor, biltzea mm, sinema harloan ari diren... Eh, langile edo produktore edo proiektu eramaile, eramaileak. Eta kanaldudek ukan lezake hor uh, leku handiago bat, plato batekin, zuzenezkoak egiteko. Eta gero espazio hortan izanen dira ere... Um, uh, leku partekatuak, lan leku partekatuak, eta lehen dute zinema arloan ari diren uh, eh, langileeri. Adibidez, soinu arzaileak, hori soinua mm, biziki uh, lan berezia da, zinema eh, uh, arloan ere. Eta badakigu ez zutela atxemaiten bulegorik edo lokalik. Eta hor, proiektu hortan, horientzat ere lekoa izan nenda hain txegur. Beraz, hori guzia gogoetatzen ari da, erriko etxearekin, erritar multso batekin, eta kanaldude biztan dena horren erdi-erdian dela. Beraz, e, dudarik gabe mugarri garrantzitsu bat ezartzen du kanaldu de kemementuntan bere ibilbidean, zointzuk izanen dira, heldu diren urteetarako erronkak. Nik nerezat eh, erronka nagusienetariko bat da eh, segitzea parte zaile moduan, herritarrek jakin jakindezatela eta erripikatzen dut berriro, parte harlezaketela kanadu deren ekoizpen lanetan, ideiak emanez erreportaien zat, gurekin etorriz filmatzerat, ikusgarri baten filmatzerat edo, edo beste. Eta ekoizten duguna ikusia nahi dugu izan dadin. Ikusia partekatua eta maitatua. Hala, hori er, errandut eh, egun ere hitzetan eta hori da gure erronka handienetariko bat eta Euskaraz segitzea biztan dena gure esokoan eh, Euskarak ere gu bezalako tresnen beharra badu. Mm -hmm. maitia kanaludeko kidea, mire esker? Mire esker zuri!